Abenduak amar gaur asteazkena da eta hu berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, gaur bilabezak eh, greban. Bai, Xabi, gaur greba hiru hiribarneko autobus zerbitzua lan egiten dutenak greba ingute, zehazki goizeko segietatik gaueko amaika aterriak arte hitzarmen kolektibu batzean utzi izanagatik deituriko greba dugu hau beraz gaurko egunean bilabesetako langileen aldarrikapenak kalean izango. Eh, Eta gaur ere, Ateneoaren eskuko itzaldia kulturgunean. Bai, Xabi, zazpiretan dugu zita. Zazpiretan izango da, Ateneoaren eskuko itzaldi hori medio ambiente e implikazion personal gueia ekologika itzeneko itzaldian haotxa Alejandro Arizkunena, Arizkunenena izango da, Ateneoak ekoiztu eta gozatu. Eta entzun dugun bezala, Riki Perez Berriozarko bizilagunaren eskutik argazki erakusketa kulturgunean. Unainoa fotando Berriozar, iztenez ezagutzen den argazkien bilduma izango da justuki, kulturgunean ikusgai egongo dena erakusketa atzutik, abenduaren hogeita batera kulturgunean izango da arratsaleko ordutegian bostetatik bederatzeak bitarte ikusi halko dugu. Zorroka kantolaturik, zukaldaritza ikastaroa. Ikastaroa, zulo alai elkartean burutzen ari da, eta ikastoraren bigarren saioari ekingo diote gaur eta informazio gehiagorako, sei bostu zortzi, iru bederatzi zazpi, bat iru zazpi. Euskal Herria mailako antzerki topaketa, behementxe berta, berriozarren. Bai, xabi, berriozarren ospatuko da antzerkitzale eguna non Euskal Herri mailako antzezleak parte hartuko duten topaketa, abenduaren amalauean ospatuko da eta hortxe kultur teknikaria den Fermin Irigoienen azalpenak antzerki topaketari dagokionean. E, organizado por la Euskal Herriko antzerkizaleen elkartea, la Asociación de Profesionales de, del Teatro de Euskal Herria, Eh, este año han elegido Berrizar como sede de esta jornada eh, de este año 2013 y bueno, va a tener unas cuantas actividades, eh, comenzando pues, de cara al público con una rueda de prensa que tendrá lugar el viernes día 13 en, el espacio de cultura, en el Culturgune, pero principalmente se centra en el sábado 14 de diciembre, en el que desde el punto de la mañana pues, habrá pues, ya distintas actividades Eta gazte asanblada, kantolaturiko e, truke azoka, martxan. Gaur bertan, ekingo diote, prestaturiko truke azokari, ekimen nau, aste honetako larun bater arte, luzatuko da atxaldero, gaztelekuan aurkituko itugu gaztiak truke azokaren dinamizazioan. De ereduaren alde, sinadura bilketa. Nafar gobernuan ezkuntza arduraduna den Jose Iriba sentzez de boado keiniko, deklarazioak gaitzastu asmoz, mendialdea gureso elkarteak oartxo batez launduriko sinadura eskabide bat kaleratu du horretan gizarteari eta ezkuntza komunitateari dei egiten zaie, ezkuntza jardueren inguruan zalantzak sorrarazteko alekin guztien aurrean agertzeko, baita Euskara eta Azelania gaztelaniaren ezaguera bermatzen duen ezkuntza eredu bakarren alde egiteko de ereduaren alde sinadura kultura bilketa Nafarroa guztian zehar egiten ari da. Eta gu internetez sinatzerik badugu. Thank you. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, garazi? Beno xabe, ba, gaurko iragarpenak, ira hartzen du atzokoaren antzekoa, baina gaur badugu nobedade bat minimoak nahikoa igoko direla, eta horixe gaurko nobedadea. Eta zerua oskarbi edo odeikutsirekin egongo da erdi mailako odeien eta goi odeien tarte batzuekin ego eh, ekialdeko haize ahulbizia ibiliko da. Atzo bezala xe, baina gaur ere, bolada kokorrekin joko du. Esan bezala, temperatura minimoak nahikoa igoko dira, eta maksimoetan ordea aldaketarik aldaketarik ez. Eta gaur ere, izotz txikia egiteko probabilitatea izango dugu. eta hau izan da guztiak aurko albistigiarira daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmgo 18 zuhortzian, edo ordu oro interneten eguziplaza.neten